ce ba mijinki ba zai ji ya fita ko kin fita daga zuciyarsa ba to wannan a takaice sune dalilai na kawo na karshen a gurguje saboda mu samu lokacin da za a tattauna wasu abubuwa din kuma ina zaton matan da muka tara waɗanda za mu taimaka musu akan harka aure sun ji hadisai da ayon alkur'ani da suka yi magana akan wannan abubuwa guda biyu zan faɗa na farko za ku fuskanci ƙalubale kamar da muka fuskanta aka je aka ta zuga matan cewa wai za a yi musu auren gayya auren kaza auren kaza ina ga sai da shi ɗahiru usman bauchi ya tashi ya magana ya ce to idan wani ya ce miki wai za a aurar da ke auren gayya to ki amsa musu cewa auren ki ne kadai duk duniya ta san an yi shi wace ce ta isa komai kudin ta duk duniya ta san an yi aurenta? sannan auren ki duk duniya an sa masa albarka wace ce a cikin auren ta da aka sa masa albarka yace kamar yadda nana Zainab take faɗa ne ku iyayenku ne suka daura muku aure amma ni Allah ya daura mun aure daga sama saboda haka kamar yadda na gaya muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya taimaka wacce ba ta da aure ta aure matsayinsa kamar wanda ya tafi ɗaukaka addinin Allah ne kamar wanda ya ta wadare dare ne baya yankewa kamar wanda ya ta azumi ne baya tsayawa har ƙarshen rayuwarsa to kun ga wannan ladan guda uku kamar ka tafi taimakon addinin Allah kamar kai kaza kamar kai kaza ba inda za a same shi sai a irin waɗannan kwamitoci na gabatar da aure to tsare-tsaren da muka yi guda hudu ne tsari na farko shine bawa mazan form matan da mazan form su cike duk mai neman aure ya cike wannan form a ciki zaka yi bayanin shekarunki da aurenki kin taba yin aure eh me mijinki mutuwa ko yana nan eh mutuwa miji na yi kuna da yaya ko ba ku da yaya maza nawa ne mata nawa ne shekarun su nawa sannan me yasa mijin ke sake ki kina so ki koma gidansa a kira shi a shirya ku ko ko wani sabon mijin kike so ki aura in sabon miji ne akwai wanda kike so kun yi magana da shi a kirawo shi ko ku anan kike so in mun ga wani wanda ya dace mai muku magana ku zo ku tattauna in kun gamsu ai aure duk a cikin tambayoyin da interview da za a yi muku akwai wannan sannan kina da wani nau'i na rashin lafiya ko na jinnu ko wani rashin lafiya da kike da shi kina da ulcer kina da hawan jini kina da diabetes kina da kaza duk sai mun tabbatar da lafiyarki ko ciwon hanta ko in ba ki da lafiya kin ga wanda zai aure ki ya sani domin wani in bai san ba ta da lafiya ba bayan an yi aure ya gano ba ta da lafiya sai ya mata rukon sa kai na kashi daga nan sai aure ya mutu to da aka rashin bayanin wannan matsalan mace akwai mai saurin fushi akwai mai saurin fada akwai wacce ba ta son hayaki akwai wacce ba ta son aiki mai wahala in tai za ta wahala za ta kamu da rashin lafiya duk miji ya kamata ya san wannan su ma mazan sai mun musu irin wannan taron da muka yi muku mun tantance su su ma mu tabbatar cewa auren da za su yi tsakani da Allah za su yi don mun samu matsala wani da ya ga gwamnati tana ba da gudunmawa da 'yan kasuwa da al'umma sai ce wa matarsa mu je a matsayin ke ba zawara ce ni ba zawari <laughs> so da haka mun bashi fom ya je unguwa ya cike masa mai unguwa bai bincike ba sai da aka zo ana gobe za a ɗaura aure sai muka samu labari sai muka sa aka kamo shi yanzu aka yana kurkuku an ɗaure shi wata shida kuma yanzu muka gaya masa wancan auren da suka rabu babu shi kuma wannan na sabon babu shi sana akwai wanda ya zo zai auren ta biyu zai aura sai muka ce a zo da ta sai ce a'a ai ba za ta yadda ba muka ce ai ba yadda ta muke nema ba mu jiya kuke zama da aka zo wallahi baya iya ci da ta kuma wai yana son yayi ta biyu muka karbe fom ɗin muka ce tashi ka tafi je ka rike wannan ta ishe ka kun ga muka yi masa nabi na ganganci ne domin ta farkon ma bai iya rike ta ba ya za a ba aure na biyu sannan akwai wanda shi kuma ya gama gidan nasa ban daki ne kadai bai gama muka dakatar da auren sai a wannan karan muka yi muka ce sai ka gama domin sai mun ga inda za a je ta ma haya ka kama ko gidanka ne ko na aro sai mun je mun ga gidan sannan a cikin kwamitin da za mu kafa ba wai kuka yi aure kuka tafi kun gama kenan ba akwai kwamiti na monitoring za su dinga bi gida-gida suna ga auren nan yana nan kuma ana zaman lafiya ko akwai matsala su za su dinga ba mu rahoto duk wata na cewa auren nan yana nan sannan in kuka samu matsala ba gidanku za ku tafi ba wannan guri da muka kama ofis ɗinmu yana aiki awa 24 za mu ba ku lambobin wayoyinmu duk matsala an ta faru sai ki bugo mana mijin ne ko matar sai mu kirawo ku wannan guiding and counseling da za mu kafa shine zai ci gaba da kula da ilmantarwa da wayar da kai da certificate da za a baku na cewa kun halarci wannan taro kuma an tattauna da ku kuma an ji matsalolinku muna fata Allah subhanahu wataala ya sa wannan ya zama dalilin samun yarda Allah a tsakaninmu Allah ya sa duk wanda ya bada gudunmuwa a wannan ya zama dalilin sa na shiga aljanna domin za Allah ya ce duk wanda ya zama dalilin wa wani damuwa ko bakin ciki Allah zai yaye masa bakin cikin duniya da lahira to Allah ya sa haka Allah ya sa mu kai ga nasara ya mana jagoranci Allah ya taimake mu baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wasu mutum da ke zaune su kare a gida sun sai kuma mai musu. su za a goma aka samu takwas kin ga sai a kuri ko mun ci akwai ciyarwa akwai shayarwa tufatarwa an gani a gurin kwana haƙƙin saduwa kayan tsafta an ce kayan tsafta su sabulu su makilin su waye su waye eh, a daban kayan kwalliya da ba karama kallon tsafta su kwalliya da yauwa kaka hada yauwa su makilin su buroshi su dutsen goge eh, kaushi yauwa da sauransu kayan kwalliya kuma ai su ne waɗannan gwalagwalo dan kunne da sarka da waye da sauransu da jagira da jambaki da ja'ido da sauran waɗannan abubuwa to su ne sun zama shida kenan ko kayan tsafta kayan kwalliya lafiya don wasu wai mace ba ta da lafiya wasu a kai ta gida ka sa akwai fuqaha da suke faɗa haka wai sai ta samu lafiya ka je ka ɗauko ta wannan wani irin zalunci ne eh, a askari amma kuskure ne ai sannan ilimi ba wai ka auri mace shikenan ta gama karatu ba mu da mata ba su ilimi da yawa shi yasa muka fito da wani tsari na ilimantar da mata ɗari harkar lafiya za su midi wasiri wasu za su yi wasu za su yi medicine wasu za su gani ko naji a cikin medicine din domin mu ƙara samun mata adadi mai yawa to muna da wannan project din na mata ɗari da taimaka musu su je su karanta harkar lafiya in harkar lafiya zaki zaki shiga muna fata a nan Kaduna tun daga matan mai girma gwamna za su yi mana irin wannan project din a Kaduna na zaben mata ɗari masu kokarin da za a taimaka musu su je su karanta harkar lafiya don a ƙara samun mata so kowane fanni na wata

ya mana karatu kuma wani lokaci baya kamar wata uku hudu baya malam ya zo nan eh, ya turo wakilai daga kano sun zo sun yi mana samina na mata guda ɗari Uh, wanda aka sa ma wannan seminar take cewa wacce take ciki ta fita seminar karatun da aka yi wata uku baya shine wacce take ciki ta fita wato wacce Allah ya sa ta samu miji ta yi aure to seminar ya karfafa zamanta a gidan mijinta wannan seminar kuma dalili ko kaddara ya sa ta fita don haka sai aka samu wannan sai suna kamar da kuke gani a nan a jikin bana ɗin da muka rubuta sirrin zaman aure da kuma illar zaman mace babu miji bayan a da can baya ta taba aure wannan shine taken wannan lecture da malam ya mana da fatan Allah ya saka ma malam da alkhairi mu kuma da muka ji lecture mu maza Allah ka ba mu ikon gyara halayyar mu don zama da iyalanmu mu lafiya mata Allah ya ba su ikon gyara halayyar su don maza da don zama da mazajen su lafiya kamar yadda malam ya faɗa cewa akwai ayyuka na alkhairi a cikin wannan al'amari wani abin ban mamaki shine wata baiwa Allah da ba mu santa ba wata kila ta mu ta shigo nan ta shigo da timatiman kunshin kaya guda uku ta ce a yi ƙoƙari a ɗauki sunayen zaurawa uku na farko da suka fara shigowa nan a miƙa musu wannan tun kafin a ɗaura auren sadaka fi sabilin lahi wannan bai wa Allah Allah saka masa da kai haka duk wanda ya bada gudunmuwarsa a ɓoye ko a bayyane shi ma Allah saka mai da kai haka kuma wanda yake da niyyar badawa Allah ka ba sa izinin badawa kuma ka biya masa bukatun su na alkhairi yanzu lokaci yayi da za mu kira maman zaurawa ta jihar Kaduna <laughs> matar gwamna jihar Kaduna mai girma a hajiya Fatima Dr. Ramadan Yaro ko ba ita bace maman gaura na jihar Kaduna ko kuna da wata mama banda ita kun yadda maman ku ce to alhamdulillah ina ma hajiya barka da zuwa hajiya bismillah الشيخ إشاك يونس a شكر المناك النور محمد علي House بنهوس أجي عليك الأجواء أجي Halima أبو بكر غني dukkan shugabannin ƙungiyoyi ‘yan uwana mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh farko zan yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana a wannan jiha ta mu ta Kaduna muna hangen wannan shiri ana yi a Kano to mun ma yau Allah ya sa an fara yi a Kaduna abin farin ciki ne ga duka al'ummar musulmi zan mu malaman mu godiya Allah ya saka musu da alheri da su ga ya da suka ga ya kamar ya cancanta su zauna su tsara kuma su kawo nuna wannan shiri wannan jiha Allah ya saka musu da alheri yan uwana mata musamman zaurawa da ake wannan shiri domin ku abinda zan yi shi ne ƙara jawo hankalinku ga muhimmancin wannan al'amari ganin abin da ke faruwa a wannan jiha a wannan kasa namu ya sa malaman mu suka ɗauki wannan al'amari da muhimmanci har suka ga ya dace da wannan program ba a kan kaɗai ba a Kaduna Allah kaɗai san ma kuma inda za a ci gaba da yi a wannan kasa tamu su jawo hankalin da zan yi shine a ɗauki wannan program da muhimmanci kuma dukkan abin da jawaban da malaman mu suka tattauna da mu mu ɗauke shi da muhimmanci mu duba mu kula kuma mu amfani da shi ba mata kaɗai ba har da maza tun a cikin waɗannan dalilai da malam ya jero a nan wurin na ji har da laifuka waɗanda na maza ne to abu ne wanda haɗa hannu za a yi a ƙara kulawa a amfani kuma da shawarwari da malamai nan su a kullum suna shirye ne don su ba da shawarwari su jawo hankali ke na sigogi don ya amfani mu gaba ɗaya to 'yan uwa mata a kula a yi saurarin a saurare shi da kyau kuma a yi ƙoƙari duk wanda laluran ke faɗo cikin ɗaya daga cikin dalilan da ke kawo mutuwan auren da kawo saɓani to sai a kula a gyara don a samu lalin wannan babban sunna ta manzon sallallahu alaihi wasallam ina fatan kokarin kuma da suka yi zai cimma nasara a wannan jiha mu ma wannan al'amari babba ne kuma a gaskiya na ji daɗi zan nuna farin ciki na na yi matuƙar farin ciki don wannan program in Allah ya sa ka samu nasarar shi to haƙiƙa za mu samu sauƙi sosai ga annoba da yawa da ke faruwa a wannan a wannan ƙasar ma baki da to ina fatan Allah zai ba mu sa'a yau ne aka fara to Allah zai sa mu samu haɗin kai garinmu mu baki ɗaya mu haɗa hannu don don mu amfani da wannan babban dama don wannan gata aka yi mana gashi ya taso shi daga Kano mu ma ya zo don ya ba mu support din shi don mu ga mu ma Kaduna mun samu tsarin da suka samu a kan Allah ya baka mana da shi Allah ya sa kuma za mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إذا قضيت مثلا shek isha ne shugaban zaurawa sai aka yi ta tattaunawa shugaban zaurawa aka ce a ji don Allah babu wani aiki mai daɗi kamar aikin Allah dama muka samu da ‘yan kwanaki da karamakon da shugabanninmu da zaura da suka samu kwan dukkan mu dama muka samu muna kuma fatan samun da wannan dama don mu nasara Allah ya sa mu dace. To, a tattaunawa da za a yi malamin da na farko ya sa ya halarci wannan a malamin shukul almalar ina ganin kamuwa malamin mu na biyu shafi shan yin almadani ya zo ya mana tattauna na farko amma kafin nan duk da tarawaya da kuma shawarwari da kuma ana iya rubuta takarda za mu je mu game da wayannan zawara guda uku da mata a manyan da aka zo aka ce mun akwai kyauta da wasu sai na ce to a yau ta gida da sassafe wajen takwas ta ce tana nan tana jira sai aka ce ai wanda ta kwace kan mata na mu zuwa to yanzu kan malam aminu allah ta'ala ya maku albarka ya rubuta wannan abin da kai cikin mizanin ka na aikin kwarai a uwar gidan gwamnan jihar kaduna allah ya yi sa kai alkhairi bisa wannan gudunmawa da aka bada ta tsokaci akan abin da aka faɗa sauran yan uwa da suka yi musharaka ga baki ɗaya su ma allah ya biya su babu shakka malam ya yi karatu da yawa abinda nake so in faɗa duk ya faɗi sannan ce malam aminu shakurukun kundum ne haka yake baya bar maka dan wani gidi za ka yi magana sai ya ci in ka zo sai kai lalube kai lalube ka ɗauka da tuwo a ce miya ce ta yawa ba tuwa kowa ya tace ba malam aminu abin da ya fara cewa ku yi yana so ya ce mana ne wannan aikin da muke so mu yi mace ta yi kokari ta yi aure namijin ma ya yi umarni da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karkashin umarnin Allah wai idan an ce mace ta yi aure ba wai a'a zaɓi bane sai na ga dama in yi mutunci da kamala da zaman lafiya komai girman ki idan babu aure ba kowa ke kaddara ki yadda ya dace ba komai girman ka idan baka da aure ba kowa ke mutunta ka ba yadda ya dace ba ashe shi auren ibada ce kuma idan aka akwai lada a ciki su bayin Allah salihai suna jin daɗi ne a koda yaushe in suka samu kansu a cikin ibada shi sa ba sa wasa da abin da Allah ke cewa a yi haka ba sa wasa da abin da ma'aiki ya umarai da shi sallallahu alaihi wa wataƙila wani ya ce maka tuni ban yi aure menene babu komai amma dai ba ɗaya bai da wani mai auren musamman wanda ya taɓa ya hutu ya fi kowa ciwon sanin menene ake samu a auren mai kuma ake samu a waje aure ba da takarda ba ne kawai da aure da shiga kogi a fita kududdufi a fada a yi kaya a tsallake wannan trafficker ne sai an shiga ake sanin yadda ake da za ka aji mace a gefe kai yi mata darasi ta kai matsayin professor a aure idan da ta yi auren sai an sha mamaki da mutum yadda ake yi ba da yi wa sakamakon abin da muke gani mu a nan garin na irin wannan abubuwan duk malam ya faɗe su wasu ba wai ba ilimin bai da ilimin amma auren ne amaliya ba sani ba wani mutum ba bai da ilimin ba ne, da ilimin amma ilimin auren ne amaliya bai sani ba saboda haka ce ta mamaki idan aka ce kaza ya faru ashe shi auren koyi da shi ake yi sai an koyar kuma an koyar to za a samu dacewa gaba ta biyu da malam ya ce kokarin akai kai ce ya gaya mana duk abin da ake so a kulla anan sai an yi don Allah idan mace za ta yi aure ne saboda wane mai kuɗi ne ko kuma a'a saboda bari ya shiga an ce ai za a biya sadaki kuma mai dan tsoka tsoka kamar mu na farko za mu kowa samu garaba na je kasuwa da nan wani mai kanti ya ce mu malam ga fulallika ɗari na ce mai a'a ai kowane gado a tsammani na fulallika biyu ne kuma yau fulallika biyu ne kenan kowace mace tana buƙatar fulo biyu kenan fulka ɗari biyu ya ce malam an gama in an zo za a yi a gaya min don in shirya ɗaure a wuri guda tuna an gama da wannan akwai wanda ce da Allah ya ƙoƙari in gaya mai kafin wata ɗaya idan za a yi ya ga me zai iya badawa don ya tambaye ni me nake so na ce muna buƙatar kayan ɗaki gado da katifa kuma masu ƙwari ɗan italiya inda hali ba ganin gobe suna ba ba mafi karyewa ya kardauri a yi mai kyau domin lantarar lafira hatta tun fi kumi mafi hibu Ta ce malam ya yi kyau ya ce kuma katifar mai kyau ba da kawo ta lotse ba wata ɗaya biyu sai an yi ƙoƙarin a nemi wata in ba an je kasuwar da ke ta ba ya sunanta yawa kasuwar kasuwa anan mai suna ta ki zama kai eh, da ka kasuwar kawai duk kayan aure na mata aka tara jiya aka auren ta hoto shekaran jiya ta kawo kayan a saida kujerun da gadan duk an jin. wai har mu ne muka samu kasuwa suna taƙi zama kuma kayan taƙi zaman ne muke saidawa wallahi aibi ne bai da kyau da na je daga salakta aka ce mana in ka wuce kasuwar taƙi zama na cewa ce yace da ka wuce wurin layi na gaba shi ne layin da zaka shigo masallacin farko nan zaka yi lakka nace me kuma take zama aka ce ai duk da an aure zaurawa wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya ta fito kayan ba ta gama rushewa ba sai a kawo a tsaida kayan dubu ɗari uku da hamsin da ƙyar ake samun dubu tara da ɗari ta dama iyayen asara shi yayi asara ita kuma ta damu ba kuma da gobe wani zai ƙara auren sai an sake wasu kayan wa'annan sun yi expire wannan bai da kyau yan uwa mana abin suke ya muku shine sai an yi aure ne ake sanin cewa bisa koyarwa A ce akwai wata ni'ima da ubangiji ya aje akwai wani zaman lafiya da Allah ya kebe akwai samun hanyar samun zuriya karuwa abinda bature ke ce mari wannan ya mutu wannan ya zo wannan ya mutu wannan ya zo kula fa'al ardi A ce ta hanyar aure ake samun wannan sai an yi aure ne ake samun wannan ya haihu wannan ya zo wannan ya haihu wannan ya zo wannan ya haihu wannan ya zo a ce sirrin aure sai an yi aure ne dan kwaya ke dai shan kwaya ya tafi aiki dan ya kawo abinci ya ba mata ni na san yan kwaya a jihar Kaduna da yawa da aka naka musu aure suka yi shan kwaya so koma suna aiki dayan magini ne yanzu haka kwarai bakin akwai alamai sha domin da haƙorin ya zube amma dai an rage san saboda in an sha babu kuɗin cewa ne dole ya bari ta hanyar irin wannan program ɗin sirrin auren ana gina mu iyaye mutum ko dan kwaya ne idan ya taho ya gasa da kansa yakan kauce musu kuma yakan duka ko cikin buguwarsa ya ce sannu ba ba a ce sai an yi aure ne kaɗai ake samun irin wannan abin sirrin aure yana ƙara yawan dangantaka da kai ba kano ne kadai yanzu ka auri ba zakiya rabin ka sun zama zaki zaki in ka to Zariya da wurin kwananka idan ka auri bai rabi ka je ibadan da wurin kwananka idan ka auri yamura cikin kalba da wurin kwananka haka ita ma in ta zo garinku da wurin domin 'yar Kano ce domin 'yar Kaduna ce aure ne ke hada wannan ta hanyar aure ne 'yan uwa mace ko namiji in particular mace take samun isasshen lokacin ibada duk zaman ta na aure ibada take yi aure shi kai shi ibada ne zama dakin miji bisa umarnin Allah ibada ne yin kiyamun laili ibada ne zama da safe ta yi qur'ani ibada ne ta yi azkar din safe ba mai cewa tsora ma yaran can kamo yi wa wayancan yaran wanka tsora wancan kanfo ya gama kashi wanke mishi duk ta bari kanne su yi sun gidan mijinta ba ruwanta ya za a yi duk sai an yi aure ake samun wannan mutum ya samu tunan suwa ta al'afu ma'ana har cikin kirjin mutum ya ji yanzu ne ya samu zaman lafiya to sai ya yi aure kuma ga wani abu babba hatta nutsuwa da hankali mai aure yakan kamfi mara aure wata rana muna madina muna karatu sai wani malami yake cewa ka ga cikin ɗaliban nan kana iya gane mai aure da mara aure sai ce mai kaman yaya sai ce bari in nuna maka yanzu yan najeriya ne guda biyu a babu zan faɗi sunan su ba don sun zo malamai manya manya yanzu ɗayan bai aure ba ɗaya da aure sai ɗayan mai auren sai zo sai matsayi da wannan malamin ni kuma akwai aful ahna ban ci ba daga sauran ah, daga dalilin ba awal an bani ban ci ba sai zo ci a ah, baka je hakwanta bayan malai sa ka sai zaka je kwanta da yake bayan azahar duk bacci miki da an yi la'asar kuma sai harami sai ce mai abin je to ni zan je in kwanta shi to Allah ya kiyaye sai shuru bai